more, more, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Una po sa lahat, magandang naghali sa inyo, Popoy at Hasmin. At pati na rin sa inyong mga tagapakinig. Nagaya ko. Ako nga po pala si Pia hindi ko tunay na pangalan. Sa katunayan, lahat ng pangalan ng mga tao at pati lugar na pinangyarihan sa aking istorya ay sadyang binago ko. Maselan kasi ang ilang bahagi ng istorya kong ito. 22 years old lang po ako. Bata pa kung tutuusin, kaya marami pang pangarap na gustong maabot sa buhay. At isa na nga dito, ang maging isang sikat na artista. Bata pa lang ako, ay uh, mahilig na akong manood ng TV. Kaya pinangako ko noon sa aking sarili na balang araw magiging kasing sikat din ako ng mga iniidolo kong artista. Para sa pangarap, may mga bagay ka na dapat isakripisyo. Sa kaso ko, tumigil muna ako sa pag-aaral pagkatapos kong mag second year college para mapagtuunan ko ng pansin ang pag-audition sa mga artista search. At sa unang sabak ko nga sa audition, doon ko nakilala si Rowena. Ay, ganito pala ang road to fame and stardom. Pipila ka ng pagkahaba-haba, huhulas ang makeup mo, pagpapawisan at jajabarin ka pa sa kilikili mo pero hindi ka pa rin natatawag. Akala ko ba naman mas madaling mag-artista kaysa mag-aral? Ay, gutom na gutom na ako. Hi! Um, hello. Hi, ako nga pala si Rowena and you are? Pia. Ah, hello Pia. Gusto mo nitong crackers? Ah, eh, nako, hindi na. Thank you na lang. Sige na, kunin mo na. Narinig ko kanina, sabi mo gutom ka na. Huwag ka nang mahiyano ka ba? Kunin mo na tong crackers. Okay, sige na nga. Salamat, Rowena. You're welcome. Siya nga pala, first time mo mag-audition, no? Oo eh. At hindi ko ini-expect na katakot takot na pila palang dadatnan ko sa mga ganito. Tayo ang woke-up ko, oh, lusaw na. <laughs> ah, ikaw ba, Rowena? Anong brand ng makeup mo? Parang hindi humuhulas. Ah, uh, <laughs> wala akong makeup, Pia. Ano? Ay, wala ka pang makeup sa lagay na yan, pero ang fresh mo pa rin tignan? How to be you po? Ay, <laughs> ko talaga. <laughs> Ayaw nga pala, may dala din akong extra mineral water dito in case mauhaw ka. Ay, bilib naman ako sa pagiging Girl Scout mo, te. Naka ba, ganun talaga pag marami ka ng auditions na pinuntahan. Oh, alam mo na yung mga dapat mong dalhin, mga dapat mong gawin, ha? Ah. Talaga ba? Paturo ko sa'yo minsan, ha? Ah. Sure! Siya nga pala, Anong talent ang ipapakita mo mamaya sa loob? Ah, hindi pa ako sure eh. Depende sa papagawa nila. Pwede naman akong kumanta o kaya sumayaw. Talaga ba? Uy, sample naman ng kanta mo dyan, no? Ay, sige sis, ito. <clears throat> The greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of fall inside of me. the greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Oy, plakadong duet natin, sis! <laughs> Minsan, mag-collaborate tayo tapos i-upload natin sa YouTube. Malay mo, doon tayo ma-discover, di ba? Hmm, pwede nga yung naisip mo, sis. At pag na-discover na tayo sa YouTube, mm-hmm. nako, baka hindi na natin kailangan pang pumila sa mga audition na yan. <laughs> tayo na yung pipilahan ng mga talent scouts, di ba? <laughs> Pak! Ganern! Okay! Number 4,000 hanggang 4,020, kayong batch ang susunod na papasok sa loob for audition. Sumunod muna kayo sa akin. Ako, yan na. After 48 years, tatawag na rin tayo. Good luck sa atin. Sana matanggap na tayo. Naman pala, Ma'am Suman. Papasok tayo mukhang personal alay ng mga artista. Lalabas tayong big star. Itaga mo sa Bato Rowena. Someday, the world will remember my name. Popoy at Hasmin, sa artista search na yun ay natanggap si Rowena. At ako naman ay hindi. Hindi na ako nagulat doon. Maganda naman kasi talaga si Rowena. Mistisa, sexy, at magaling ding mag-project sa harap ng kamera. Nainggit nga ako sa kanya noon pero pinilit kong maging masaya para sa tagumpay niya. Mula nga noong magkakilala kami ni Rowena ay naging malapit na kami sa isa't isa. Lalo pat nang malaman naming nanggaling lang kami sa isang probinsya. Pero hindi na masyadong umuwi si Rowena sa amin dahil may sarili na siyang apartment na tinitirahan sa Quezon City. Simula noon, lagi na kaming magkasabay sa pagpunta-punta sa mga audition at go-sees, sa mga commercials at iba pa. At nang binalita ko sa kanya na may beauty pageant sa aming probinsya, agad siyang lumuwas at sumali kaming pareho. And now, we are left here with two beautiful ladies on stage. Who do you think will bring home the crown for this year's Miss Madriaga City? Woo! Bia, Bia, Good luck, sis! This is the moment! Kung sino mo naman nanalo sa atin Miss Madriaga City, congratulations! <laughs> Sis, pahawak ng kamay mo! first runner up. Now, if for any reason the winner cannot fulfill her obligations, the first runner up will become Miss Madriaga City. So, without further ado, our first runner up is. Via Marie Sanchez. And this year's Miss Madriaga City is Rowena Baluyot from Barangay Liwayway. Sis, I can't believe. Sis, nanalo ka. Pumunta ka na sa harap. Go! No, baka nananaginip lang ako. Ayaw mo. Akong kukuha ng corona mo. Miss Rowena Baluyot, please come here in front. Go, sis! Nag-aantay na yung corona mo sa'yo. Thanks, Pia. Uh, Miss Rowena Baluyot, ngayong suot mo na ang corona, may mensahe ka ba sa mga taga Madriaga City? <laughs> Ang masasabi ko lang po, salamat sa mga sumuporte sa akin at asahan niyo po, nagagampanan ko yung tungkulin bilang isang Miss Madriaga ng taong ito. Kaya basta taga Madriaga! Ah, muli palakpakan po natin ang ating Miss Madriaga, Rowena Baluyo! lahat, Rowena. Ang pretty, pretty mo talaga. In fairness, tara na sagawin mo yung corona. Ah. <laughs> Nako, salamat sis. Congrats din sa'yo. Ikaw naman yung first runner-up. Parehas tayong wagi ngayong gabi. Alam mo naman, pareho nating pangarap to. Yes! Bestie goals! Appear tayo dyan! <laughs> Oh, tara, tara, Pia, picture tayo. Sige, sis. Teka, tawagin ko si Loida. Babe! Babe! Bilis! Picturean mo kami ni Pia! Ah, okay, babe. Ah, okay, yan. Oh, smile! Smile, gorgeous ladies! One, two, three! Ah, thank you, babe! Congratulations, babe. Pakis nga ako sa Miss Universe ng buhay ko. <laughs> Ikaw talaga, Lloyd. Daming tao, nakakahiya. Sige na, isa lang, babe. Para naman malaman ng mga nandito na ako ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo sa pagkakaroon ko ng girlfriend na katulad mo. Eh? <laughs> Naku, nang bola pa siya, oh. Hmm. Sige na, kikis na kita. Yes! <laughs> Mm. I love you, Rowena. I love you too, Lloyd. Aww! Ang sweet nyo talagang tignan. Nakagat na nga yata ako na marami langgam dito sa sobrang kaswitan niyo eh. O siya, magtabi kayo at pipicturean ko naman kayo. Bilis, bilis! <laughs> Doon ka na, oh, ang ah. gown. Matalisa da. Mm. Okay, smile! One, two, three! Tayong tatlo naman, mag-selfie. Bilis, Pia! Tumabi ka kay Lloyd. Okay, selfie! One, two, three! Asha, ay, Rowena, una na nga pala ako sa inyo. Alam ko may sarili ko yung celebration ni Lloyd luck, Lloyd. Thank you. Hoy! May narinig ko yun, ha? Ah. Anong good luck, good luck kayo dyan? <laughs> ha? Oy, wala naman ako sinasabi, ha? Ah. Ano yung narinig ko, Multo? Rowena, in this modern day and age, nagpapaniwala ka pa ba sa multo? Di naman totoo yun, no? Hoy, totoo yun, no? Hayaan mo, pag ako namatay, mumultuhin kita. o <laughs> ingat ka na lang sis, ha? Ah. Text-text pag nakauwi ka na sa inyo. Bye! Ingat! Ingat! Popoyet Hasmin, nang gabing yon ay umuwi na naman akong talunan. Minsan naiisip ko, siguro sadyang swerte si Rowena sa buhay dahil sa mas maganda siya at para bang nakukuha na niya ang lahat ng gusto niya. Bukod sa malapit na nga niyang makamit ang pangarap niyang mag-artista, ay mayroon pa siyang gwapo at malagang boyfriend, si Lloyd. Inisip ko, siguro hindi ko pa talaga panahon at kailangang mas dagdagan ko pa ang aking effort para sa aking pangarap. Kaya naman kinabukasan pagkatapos ng pageant, kahit puyat pa ako, ay tumuloy ako sa isa namang audition para sa isang commercial. Kung noon, lagi kong kasama si Rowena, ngayon ay ako na lang mag-isa. Iya, yeah, kalma. Kaya mo to. Umakto ka na parang normal, okay? Isipin mo, ordinaryong araw lang to. Kahit hindi mo kasama si Rowena, kakayanin mo. Huwag kang kabahan. Inhale. Exhale. Okay. Go, Pia. Go! Excuse me, Kuya Guard. Hmm? Ito po ba yung building para sa VTR and audition ng commercial ng internet broadband? Uh, opo, miss. Uh, pasok ka lang sa may second floor. May makikita kang villa ron. Ah, okay, salamat po. Asan nga po pala yung CR dito? Uh, eh, diretsuhin mo lang tong hallway na to. Tapos yung panghuling pinto, CR ng mga babae oh. yun. salamat po ulit, Kuya. Okay. Okay, good luck po ma'am ha. Huwag niyo po kong kalilimutan pag sikat na kayo. <laughs> <laughs> Naman kuya, gagawin pa kitang bodyguard ko pag nagkataon. <laughs> Sige po, ayos yan. Sige po, una na ako. Ingat ma'am. Kuya guard ba yun? Hindi naman siya nakatingin sa akin. Guni-guni ko lang yun. Ay, saan ba yung CR? Ah, ito na pala. Ay, puti ako lang mag-isa dito sa CR at masasolo ko to. Kapagpalit na nga ng damit. Teka, sino yan? Hello? May tao ba dyan? Hello? Akala ko ako lang. Diba? Tapos bigla akong gulo dito sa lababo. Ako lang nga nandito ah. Diyos ko. Ba ano nangyayari? Sirabi yung ilaw. Pati sindi to. Ah! Kung sino ka man, lumabas ka na. Hindi magandang biro to, ah. Sino yan? Oo, oo, oo, sige. Tutulungan kita, pero... Pa- Anong tulong? Pa- paano? Ma'am? Mamay tao po ba dito, ma'am? Ma'am? Um, oo, kuya, wait lang ah. Bakit po? Eh, nagreklamo po kasi yung iba hindi daw makagamit ng CR na kalak daw. Ika ko, naalala ko merong huling pumasok nga. Ay, naku, sorry. Ah, ito, lalabas na po ako. Tara na, Roe. Hmm? Uh, kuya, nakita niyo po yung kasama kong babae dito sa likod ko? Ha? Ma'am, wala naman po ako nakitang kasama niyo eh. Ah, meron kuya. Nakaputi tsaka mahaba yung buhok. Ma'am, wala po talaga akong nakitang ibang kasama niyo kanina diyan. Okay. Nasaan kaya napunta si Rowena? ko di audition na yun, ha? Ah. Hmm, daming pinagawa ng direktor na yun, Diyos ko. Pero sana naman matanggap ako. Hello? <laughs> Hello? Pia? Oh, Tita SV, napatawag po kayo. Bakit parang umiiyak po kayo? May nangyari po ba? Pia? Si Rowena. Wala siya. A- ah, ano pong ibig niyo sabihin na wala na siya? Hindi ko po maintindihan. Nang ibang bansa po ba siya? Patay na si Rowena. Ano? Patay? Eh, kakakita ko lang po sa kanya dito sa audition kanina lang pong hapon. Imposible yung sinasabi mo, Pia. Patay na siya mula pa kaninang madaling araw. Popoy has mean tumayo halos ang lahat ng balahibo ko dahil sa kilabot na dulot ng binalita sa akin ng mama ni Rowena na si Tita Esfi. Patay na raw ang kaibigan ko noong mga oras na nakita ko siya sa CR. Sobrang takot ang nadama ko noon nang makita ko si Rowena sa natak- nakakatakot niyang anyo. Maputla at halos kita ang mga ugat sa kanyang balat. Sobrang haba ng itim niyang buhok, luwa ang mga mata, at itim na itim ang bibig. Hindi ako noon naniniwala sa mga multo. Pero nang makita ko ang kaluluwa ni Rowena nung araw ng audition, naniwala na ako. Sabi nga ng mga kapitbahay namin sa probinsya, nagpapakita at nagpaparamdam daw ang kaluluwa sa isang tao dahil kailangan nito ng tulong. Hindi ito na matatahimik hanggat hindi mo tinutugunan ang paghingi niya ng tulong. Kaya sa mga sumunod na araw, unti-unti kong inalam ang paghingi niya ng tulong. Hashtag Dear MOR, di matahimik. ano naman yung nangyari sa first part, as mean. Yan yung, Parang... yan yung tinatanong ko sa iyo kanina. Eh, kung nakaramdam ka na, na kung naranasan mo na na may nagparamdam. Alam mo, siguro ako kasi ano, praning kasi ako eh, hmm. Popoy. As much as possible talaga ayokong mag-isa. Uh-huh. Ay, yan ang isa sa mga fears ko talaga. Kapag tinanong ako, ano yung fear mo? Hindi ako magsasabi ng at takot ako sa ganitong hayop, takot oh. ako sa ganitong insekto. Takot talaga ako mag-isa. Mag-isa. Correct, hindi, hindi mag-isa. Naman, hindi naman yung para kang nakukulong, yung uh, claustrophobia, hindi ganon. Ay, takot ako talaga doon. Basta mag-isa. Takot ka rin doon. Um... Takot ako sa ganon. May, yung speaking of experience, mm. na-experience ko before, nag-try kasi ako magsulo ng bahay. Umalis sa bahay namin. Nag-apartment. Oh yung apartment medyo malaki for me kasi mag-isa nga lang ako, 'di ba? Ba, malaki ah. Malaki, yeah, malaki, malaki apartment mansion, siya. <laughs> Mansion, mansion. Ah, pa, hindi ko sure kung mansion o pansyon. Mansion type oh. of apartment. Yeah. Yung napat matatagpuan sa pansyon. Oo, mga ganyan. Sa pansyon. Ganyan ganyan. <laughs> sa cemetery. Napakawalang yamo. <laughs> Sharing. Hindi apartment siya, dalawang mm. kwarto. Malaki nga para sa akin kasi mag-isa okay. lang ako, 'di ba? So I decided mo? Um, minsan dumadalaw yung mga kapatid ko, mm. ganyan yung si Jowa, dumadalaw pa minsan. Pero most of the time, ako nga lang mag-isa no. noon. So, I decided, sa baba lang ako matulog. Oo. Oh. Eh, yung uh, second floor, kahoy. Kahoy yung ano eh, yung ah. ay, yung kahoy yung uh, ah, sahig. Uh, ah, sahig doon, second no? floor. Ayan yan pag natutulog ako, may Kamay mga nahuhulog. Na. Parang may mga naglalakad na ako lang naman mag-isa sa wala naman kami wala naman akong pusa doon. Mm, mm, mm. 'Di ba? Tapos nahuhulog yung mga hangir sa kwarto ko. Ba- ako kaya talagang doon ako natutulog sa baba. Tapos may mga chika yung mga friend ko kapag nagiiinom mm daw mm. kami, parang may bumawang anino daw, ganyan ganyan. Ano ba 'yan? Ano? ano mga lasing lang kayo. Ano no? Tapos bigla may nagpa-piano. Ba, nakakagulat yun. Ay, oh, nakakagulat talaga. Eh, walang piano sa taas. Oh, di ba nga? Ay! Oh, komedyante ka rin eh. No? Alam mo ba, nagbabawas tayo ng komedyante ngayon? <laughs> Charing. Kakaloka. Mga no, ganun lang. Pero other than that, ayoko, ayoko. Ay, ayoko na talaga. Mm-hmm. Ako may experience. Yeah, pero, pero napakabilis sa ah, mga kapamilya. Kung uh, ma- makikita natin dun sa story nga ni Pia, yan yung kwento niya. Parang ang lakas-lakas pa ni Rowena. Kaya diba? nga. Tapos sandali. Sandali. Oh. Hoy, ano ka ba? Ay, patigilin yung kayong bata. Pati, ano ba yan? Patulugin nyo mo, naglalaro ng pinto. Pa pakorni tayo ng pakorni, ha? Ah. <laughs> Hindi, uh, kanina ha, ito kagaling na sa pageant, alam mo yung anlakas-lakas, hmm. tapos bigla Correct. naman, ano kaya yung ah, Kinamatay ako, I kinamatay wonder. ni Rowena? ano ang kinamatay ni Rowena at mhm. bakit na yun nga, ito, alam mo ko na, dyan ako naniniwala. Ah. Kapag halimbawa, yun nga, nagpaparamdam sa isang tao, may rason kung Oo bakit. naman. It's either, yun nga, humihingi ng tulong, Mhm. o baka may gustong mensahe na iparating, or Oo. galit sa'yo, gustong gumanti. Oo. Pero, sig- ikaw, mas gusto mo, saan, sa tinakbo saan naman ng bet ano eh. Hindi, sa tinakbo naman ng pagkakaibigan nila, parang wala naman dapat ikagalit si Rowena eh. Correct. Kasi naging totoong kaibigan naman si Correct. Pia. Nga lang, ito Hasmin, ah, ang ah, nakikita ko rito. May, ah, wala, hindi naman sa may kinalaman si Pia dun mm-hmm. sa pagkamatay ni Rowena. It's mm-hmm. just that baka may maitulong siya. Correct, malaking Kaya sa kanya Pero if ever ikaw, po, yung may mm-hmm. mga ganyang eksena, Ah. Ay, hindi. Alam ng mga alam ng mga friends ko na napaka-busy ko sa buhay. Ay. Hindi nila ako aabalahin para ah. magparamdam na ganyan. Ako alam ng mga friends ko na hindi ako matulungin. <laughs> Oh, yun nga. <laughs> alam nila yan na hindi ko sila tutulungan. Charot. Pero siguro pagka ako maluloko talaga ano? ako. Bakit naman sa lahat naman ng tao ako pa? Huwag na tamad ako eh. Sa iba na lang. Ibig sabihin matatagalan. Pati yung pagpaparamdam mo matatagalan din. Correct. Malaking <laughs> check. Siguro ako hindi ko kikirihin yan. Parang... Ah alam mo yun, yung wala ka ng choice, ano ba tutulungan ko ba hmm. ito? Ano, just ko, pero, Lord. Pero sa tingin ko naman, Asmin, no, kahit na ayaw natin mangyari yan, kapag ka sa'yo at sa'yo nagpaparamdam uh, din mm. yung uh, kaibigan mo, wag naman sana mangyari sa mga ah, kaibigan ano. ah, natin. Ano, uh, sa tingin ko, gagawan ko ng uh, paraan yan. Hindi But, lang kahit papano, gagawan ko talaga ng paraan kasi ikaw yun nilalapitan niya. Ikaw ang may hawak ng susi uh, uh. para malaman ang sikreto nila Mara at ni Clara. Correct. At ang ah. laman ng daya. Ako nasaan ang, ang diary, diary at ang penda pinagmasdan. Mm-hmm. Ayan. Pero ako, siguro, pero siguro, Popoy, ako pag may nagparamdam sa akin na ganyan, mga kaibigan, mm-hmm Ah, na rin ako natatakot. Sanay na ako. Lagi na naman nagpaparamdam yung mga yan, lalo na kapag may kailangan. <laughs> Buhay pa. Buhay, Buhay pa. Buhay pa napaparamdam na. Tsaka, at yung pagpaparamdam nila nakakatakot. Oo nga. Eh, mas, mas pa- nakakatakot yun. Friend, <laughs> pautang naman, friend. Tapos kapag hindi mo pinautang, magsusulian kayo ng mga ano, pagkakaibigan. Mm-hmm. Tapos magkano lang yung inuutang na yan, napakaliit na halaga. Oo. Napakaliit na halaga talagang parang uh, pati kaluluwa mo ay eh, sinumpa Correct, malaking siya pag hindi mo na pagbigyan, 'di ba? Pati ang kan mo mga ninuno mo, kasali na sa sumpa. Oo, diba? lahat na na naitulong niya yung uh, simpleng pagbukas sa'yo ng pinto noon sa mall dahil Oo. nag-CR si Manong Guard, isinumbat na. Correct, malaking May mga ganyan, mga totoong kaibigan talaga. True, friend. That was friend our sports. Charot. <laughs> Sabi ni Ranceline, hashtag Dear MORD, matahimik, OMG, nakakatakot naman. Hala, si Rowena, uh, ang uh, humihingi ng tulong, tumasagad ang balahibo ko. Kaya pala nagpakita na matay na pala siya. Oh, sad naman. Ano kaya nangyari sa kanya? Nalunok siguro niya yung corona, ano? <laughs> Little lang pala yung corona ang ibinigay. Oh. Sobrang excitement, na lunok. ano kaya yung uh, ah, kinamatay nga ni Rowena? Correct. Hindi kaya na sobrahan ito sa ano yung sa pagpapapayat. Di ba pagka sumasali Ay, sa mga oh, pageant? Ay, oo. Oy, maraming ganyan. May mga ganyan, ma Ah. Yung mga nasobrahan sa pagda-diet. Tapos, nagpipills-pills pa. Correct, Uy, ano. mm. bigla na lang na ano. Correct, hmm. yung bigla na lang tumimbuwang dahil nga, yun nga, yung puyat, hmm gutom tapos mm. haggardness. Oo, bali na ganda naman na mata. Oh, at least <laughs> ganda ka nga tegi ka naman, di ba? <laughs> Dave, gempeso. Kaya wag na kayong magtagal sa CR nyo. Kasi kayo mga babae kayo. <laughs> Tagal-tagal nyo kasi mag-CR. Di ba nga? Di ba nga mga babae kaya nagyayaya? Actually, kaya ang mga babae nagyayayaan sa hmm. CR. Di ba ganyan? Tara CR tayong dalawa, ganyan, ganyan, ganyan. Gaya. Kasi nga, matatakotin talaga kami. Oo. Oh. Di ba? O, oh, bakit ang mga lalaki may, pare, tara CR tayo. Hindi. Ma- may mga ganyan ba kayo? Di ba? Gusto diba? mga lalaki, mag-isa kami Correct. Kasi kami mga babae, kapag magsi-CR, dapat mm. barkada kami magsi-CR. Eh, Hindi kami si CR na mag-isa ganun? lang. Ba't ako kapag nakakita naman ako ng babaeng pumapasok, kahit mag-isa sa CR para oh. may kausap. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, nakikipagkwentuhan. Ay, ah, nakikipag-usap yan sa Tweety Bird nila. Dalawang ah. bibig. <laughs> Oo, alam mo na dalawang bibig din na. Ah, oo, dalawang bibig namin pa, pamin. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Popoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life. Dear MOR. Popoy at Hasmin, noong mga unang araw ng burol ni Rowena, ay hindi ako makadalaw dahil naging abala ako sa kaliwat kanan na auditions – marahil kung nabubuhay pa siya, ay kasakasama ko si Rowena ngayon. Baka nga, siya pa ang matanggap kaysa sa akin. May nakapagsabi nga, kung hindi ka makadalaw sa patay, sila na lang daw ang dadalaw sa'yo. Akala ko ay biro-biroan lang yun. Hanggang sa... Okay, anong pangalan mo? Tagasan ka? Uh, Pia Marie Sanchez po from Madriaga City, sir. Okay. At uh, anong kakantahin mo para sa amin tonight? Um, The Greatest Love of All po by Whitney Houston. Okay. That's a nice song. Go on, sing. Um, <laughs> bago po lahat, uh, gusto ko lang po sana i-dedicate ang kantang to para sa best friend kong si Rowena na kamamatay lang po kahapon. <sighs> Rowena sis, para sa iyo to. nothing ka mm. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter Mind is how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the grace greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside. Kanye music! Pia, may kaduwit ka ba kanina sa pagkanta? Po, wala naman po. May sumasabay bang backup singer kanina sa pagkanta niya? Sir, wala rin po. Pacheck nga sa backstage kung may taong sumasabay kay Pia. Sir, wala rin po eh! Kung ganun, sino yung kaninang kasabay niya kumanta? Dalawang boses yung narinig ko eh. May tumatawag pa ng pangalan niya. Eh sir, hindi rin po namin alam eh kung saan nanggagaling yung boses. Pero narinig nga po namin may sumasabay kay Ma'am Pia sa pagganta. Sir, nakakilabot nga po eh. Na! Ano yun? Yun, ano nakakatakot na? Nagpap na! Narinig mo? Record, sayang. Hindi kaya yung best friend mo. Ikaw yun eh. Ah, Huwag ka nga maingay. Pangkot ako ba? Lagot tayo dyan eh. Ay, pagod na pagod na ako pero hindi naman ako dalawin ng antok. Nakapagradyo na nga lang mga. MOR 101.9, my number one in all the radio for life. Nawalan ba ng signal tong radyo? Bakit biglang lumabo? Pia, tulungan mo ako. Pia. Oh, bakit naging radio drama to? Ang stasyon to, malipat na. Tulungan mo ako. Tulungan mo oh, ba't ganito rin yung stasyon na to? Sira ba to? Tulungan mo ako. ko. Tulungan. Ano ba nangyayari? Sino yan? May tao ba dyan? Lumingon ka. S Sino yan? Koy Tasmin, ang pagpapakita at pagpaparamdam sa akin ni Rowena ay tila isang bangungot na gustong gusto kong takasan. Sa dinami-dami ng kaibigan namin ni Rowena, bakit sa akin niya naisipang magparamdam at humingi ng tulong? Ilang araw din akong halos walang tulog dahil kahit nakapikit ang mga mata ko, e eh para bang nakikita ko pa rin si Rowena. Kaya para sa ikatatahimik ng kanyang kaluluwa, Mano po, tita. Kaawhang ka ng Diyos, Iha. Pasensya na po at ngayon lang ako nakapunta sa burol ni Rowena. Naging busy po sa pagsali-sali sa auditions eh. Ayos lang, Pia. Naiintindahan yun ng anak ko. Alam niyo po, namimiss ko na po siya. <laughs> Dati kami lagi yung magkasama sa pagpili. Siya po lagi nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon kapag pinaghihinaan ako ng loob sa mga auditions ko. <laughs> Siya po nagbibigay sa akin ng tips para makakuha ng extra role sa mga commercial at teleserye. Tapos, <laughs> bigla na lang wala na siya. <laughs> Hindi lang ako nawala ng kaibigan eh. Para na rin ako nawala ng kapatid. Ganun talaga ang buhay, Iha. Hindi natin alam kung kailan to babawiin sa atin ng may kapal. Ano po bang ikinamatay ni Rowena, tita? Binangungot siya, Pia. Magkasama sila ni Lloyd na umuwi sa apartment niya pagkatapos ng pageant nung isang gabi. Sising-sising nga si Lloyd na iniwanan niya si Rowena mag-isa sa apartment nito pagkahatid niya eh. Sino ba kasi mag-aakala mangyayari ito sa kanya, di ba? Kinaumagahan, pinuntahan ko siya sa apartment niya dahil hindi siya sumasagot sa mga text at tawag ko. At nadatnan ko siyang natutulog sa kama niya. Kaya yun, ginising ko siya. Hinawakan ko ang katawan niya. At malamig na siya. Doon napagtanto ko na patay na ang anak ko. I'm sorry po, tita. I'm sorry po. Ayos lang, Ina. Bakit ka ba nagsusorry? Wala ka namang kasalanan sa pagkamatay ng anak ko. Tara ng asal loob. Sasamahan kita sa ataol niya. Hindi ko po kaya tignan si Rowan na sa kanyang kalagayan, tita. Gusto ko po sanang manatili sa alaala kong huling sandali na nakita kong buhay siya. Nung pageant night, Masaya siyang nakangiti at suot korona. Puno siya ng pag-asa. Hindi ko po kayang makita siyang nakahimlay sa kabaong niya. Speaking of budget, ngayong wala na ang anak ko, ikaw na ba ang bagong Miss Madriaga? Opo, raw po, tita. Kinausap na ako ni Mayor tungkol dun. Tingin ko, masaya na si Rowena kung nasan man siya ngayon. Nawala man siya dito. Ikaw naman ang pumalit sa titulo niya. O siya, maiwan muna kita at aasikasuhin ko pang ibang nakikiramay. Sige po, uupo lang po ko rito. Yeah. Yeah. Ito yung sakto kong sakto. Bakit? anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tita, tita. Ah, si Rowena po. Si Rowena po kasi. Bakit? ano si Rowena? Tita, buhay na po ba ako samahan sa kabaong niya? Akala ko pa hindi mo siya kayang makita sa ataol niya. Kaya ko na po. Basta po, samahan niyo lang ako. Sige. Tara, sasamahan na kita. Thank you po. Ito na si Rowena Pia. Ang ganda pa rin ng anak ko, no? Ah, para lang siyang natutulog. Tama po kayo dyan, Tita SP. Napakaganda ni Rowena. Marami pa po sana siya marating. Eh. Pero hayaan niyo po, ang magiging tagumpay ko, tagumpay na rin ni Rowena. Salamat, Iha. Isa kang mabuting kaibigan para sa anak ko. Sige po. Pagdadasal ko lang po sa burol mong Rowena. Siguro naman, hindi ka na ulit magpaparamdam sa akin. Makakatulog na rin siguro ako ng mahimbing. kaluluwa mo. Ayun naman ang gusto mong gawin ko, di ba? Hindi lang yun yung kailangan ko sa'yo, Pia. Ano pa, Rowan na? Ano? May dapat ka sabihin sa nanay ko, di ba? Teka, sandali. Hindi ako makainga. Rowan, huwag mo ako sakalin. Pumunta ka bukas sa libing ko at kausapin mong nanay ko. Kapag hindi mo ginawa yun, ikaw ang isusunod ko sa hukay, Pia! Ikaw! Popoy Hasmin, akala ko ay makukuha. Sa pagdalaw sa burol at pagdadasal ng kaluluwa ni Rowena, ang ikatatahimik ng kanyang kaluluwa. Pero hindi pala yun sapat para sa kanya. Hindi pa pala yun sapat para tuluyan na niyang lisanin ang mundong ito at maging payapa na ang kanyang espiritu. Kaya naman nakapagdesisyon akong gawin na ang dapat noon ko pa ginawa. Music Pia, salamat nga pala sa pagpunta mo sa libing ng anak ko. Wala po yun, tita. Uh, siya nga po pala. Nasaan si Lloyd? Di po ba siya nagpunta dito sa libing ni Rowena? Noong una, ang sabi niya pupunta daw siya. Kaso tumawag kaninang umaga, may pinapagawa daw yung boss niya eh. At kailangan daw siyang umalis agad papuntang Dubai. Ha? Ano? Dubai? Sa ibang bansa? Oo. Bakit, Iha? Kita hindi dapat makalabas ng bansa si Lloyd. Pigilan natin siya. Teka, teka. Uh, hindi kita maintindihan eh. Bakit kailangan mong pigilan ang pag-alis ni Lloyd? Tita, pasensya na po. Pasensya na po kung hindi ko to sinabi sa inyo agad. Sorry po. Ano bang pinagsasabi mo ha? Ano ba yun? Tita, hindi po totoong minangungot si Rowena. Ang totoo po niya. Pinatay po siya ni Lloyd. Ha? A- a- ano? Paano nangyari yun? Nung gabi after ng pageant, hindi lang po basta hinatid ni Lloyd si Rowena sa labas ng apartment niya. Pinapasok din niya si Lloyd. Nang gabi ding yun, nag-propose si Lloyd kay Rowena ng kasal pero tinanggihan po yun ni Rowena dahil dahil daw marami pang mga pangarap si Rowena na gustong matupad. Gaya ng pagka-artista. Oh, Diyos ko. Nagalit po si Lloyd sa pagtanggi ni Rowena. Sa galit po niya, naitulak po niya si Rowena. Nauntog po siya. Nawala ng malay. Hanggang sa hindi na po siya nagising. Hindi naman daw po akalain ni Lloyd na na yung pagkakatulak niyang yun magdudulot ng matinding head <laughs> trauma kay Rowena na magiging sanhi ng pagkamatay niya. Kaya po sa takot niya, inihiga po niya si Rowena sa kama para sakaling may makakita. Iisipin po ng lahat na bangungutang sanhi ng kamatayan ni Rowena. Paano mong nalaman ang lahat ng to, ha, Pia? K- kasi po, ng gabing yon, Nawagan ako ni Lloyd at inamin niya sa akin yung kasalanang nagawa niya. Umiiyak po siya noon eh, tsaka sisigsisi siya. Wala siya ibang mapagkakatiwalaan kundi ako lang. Pero bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Bakit mo nalihim, ha? Bakit hindi mo sinuplong si Lloyd sa mga polis? Dahil mahal ko si Lloyd. Ano? Matagal ko nagmahal si Lloyd pero hindi pwede. Dahil nga girlfriend po siya ni Rowena. Tagal ko kinimkim yung pagtingin ko sa kanya, tita. Naiingit ako kay Rowena. Kasi parang nasa kanya na yung lahat eh. Siya lagi yung madalas mapili sa mga audition na pinupuntahan namin dahil mas angat siya sa akin. Siyang madalas nang nananalo sa pageant na nasusukbitan ng corona dahil siyang mas maganda kumpara sa aming dalawa. Wala man lang siya itinira para sa akin. Kaya nung nabalitaan kong namatay siya, naisip ko, baka this time, ako naman ang mapansin ng mga nagpapa-audition. Baka ngayon, ako naman ang manalo sa mga beauty contest. At baka ngayon, mahalin ako ni Lloyd. Pero tita, inuusig ako ng konsensya ko. Inuusig ako ng kalalawa ni Rowena. Kaya sinasabi ko lahat ng to sa inyo. Sorry po, tita. Sorry po. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Lumayas ka sa harapan ko. Lumayas ka! At umanda kayo ni Lloyd. Papakulong ko kayo. Ipapakulong ko kayo sa mang lupalip ng impyerno kayo pumunta. Magbabayad kayo. Magbabayad kayo! Appropriate has meaning. Nang gabi ngang hindi sinasadyang mapatay ni Lloyd si Rowena, ay tinawagan ako ni Lloyd. Umiiyak siya at nagsisisi dahil hindi niya naman daw sinadyang mapatay si Rowena. Dahil bulag ako sa pagtingin ko kay Lloyd noon, nangako ako na ililihim ko ang sekreto niya. Pero dahil inusig ako ng aking konsensya, inamin ko rin sa nanay ni Rowena ang tunay na nangyari sa pagkamatay ng anak niya. Tumakas si Lloyd pero di rin nagtagal ay nahuli din siya. Napatawad na rin ako ni Tita SV sa ginawa kong paglilihim noon sa kanya at unti-unti nawala na ang pagtingin ko kay Lloyd. Sa ngayon ay nagbalik ako sa pag-aaral dahil naisip ko na mabuti nang may natapos akong kurso. Pero siyempre, pumupunta-punta pa rin ako sa mga auditions at go-sees. Hindi na rin gaanong nagpaparamdam si Rowena mula nang mahanapan ng hostisya ang kanyang pagkamatay. Pero may mga paminsang pagkakataon na parabang nakikita ko siya sa tabi-tabi. Sa tuwing may pinupuntahan akong auditions at go-see. Siguro, para gabayan ako at bigyan ng lakas na loob na ipagpatuloy ang aking pangarap kahit napatay na siya. Hanggang dito na lang po ang aking liham, Popoy at Hasmin. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sakali man pong mapili nyo ang aking kwento na mabasa sa radyo. God bless and more power. Lubos na nagpapasalamat, Pia. Fall in hashtag Dear MOR, di matahimik. Ah, ah, Kaya ah. naman pala hindi matahimik, Hasmin. May ikinukubli naman pala kasing katotohanan. Nasa kanya pala talaga, nakay Ang Pia. susi. Mm. Ang susi hmm. yeah. ng aking pangarap. Charing Pero maraming maraming salamat, Pia, ha, sa paglalakas loob mo Ayan, uh, aminin sa pamagitan ng ating programa itong uh, mali naman talaga na ginawa mo na ikubli ang hustisya. Uh, ipagdamot ito lalong-lalo na sa pamilya na iwan nga ng iyong kaibigan na si Rowena at tinatawag mo ang, ang uh, sarili mo na kaibigan. Pero alam mo, <laughs> Popoy, this mm. story makes me realize even it's a horror story, even uh-huh. it's, if it's a uh, scary story, no, it only parang shows us na isa talaga sa pinaka matinding kalaban ng pagmamahal mm. ay ang isip o ang konsensya. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi kita mo, uh, kahit na inuusig na si uh, Pia. si Pia ng kanyang konsensya at ng kanyang isipan, mm-hmm nanaig pa rin yung pagmamahal niya, yung nararamdaman niya para kay Lloyd, which is so sad. It's just, it's just so sad, Popoy, na minsan talaga may mga bagay talaga tayong na isasakripisyo para sa pagmamahal. Even the truth, even uh-huh. what's right. Mm-hmm. 'Di ba? Even doing what is supposed to be right, nakakalimutan natin mm-hmm. or pilit nating hindi ginagawa all because of love. Yan, tsaka ako naman may isa pang angulo rin ano, Hasmin na uh na nakita rito na wala kang karapatan na tawagin ang sarili mo na isang kaibigan sa isang tao kung ikaw ay naiinggit kung ikaw ay merong uh, bahid inggit, kita mo, lagi na lang siya yung uh, mas better sa akin o laging siya yung napipili, uh, mas guwapo, mas maganda yung uh, karelasyon niya. May ganyang uh, ano si uh, Pia eh, 'di ba? Na naging uh, susi rin kung bakit nung uh, bandang huli talagang tinatakot na rin siya ni Rowena. And, and I think kasi um, may mm. problema rin talaga tong si Pia kasi ni-nourish niya, inalagaan mm. niya yung insecurity mm. niya. Ingit. 'Di ba? Inggit niya. Whereas alam mo makikita nga natin 'di ba kanina sa story, very supportive na kaibigan si Rowena. Uh-huh. 'Di ba? Siya pa ang nagpo-push nga kay uh, Pia kung ano mga dapat gawin. Yun nga lang hindi nakita kasi ni Pia Yan. yung pagmamahal ni Rowena. Ang tingin niya kay Rowena is a mere competition. Yeah, diba? kakompeten- kakompetensya, kalaban. kalaban. Mm-hmm. Kasi nga masyado niyang inalagaan yung insecurity, yung inggit sa puso niya. Yeah. So uh, sana naman kahit papano dun sa pagsasabi mo ng totoo no, Pia, uh, lumuwag-luwag na yung pakiramdam mo Ayan, at uh, masasabi mo na talaga na kahit papano naging kaibigan ka pala kaya ah, Rowena kasi mm, dun sa puntong minahal mahal mo yung boyfriend niya tapos ikukubli mo buhay na yun nawala tapos umaasa mm-hmm. ka na sa iyo lilipat yung boyfriend Tama. kapag ka, ano naikubli yung at kasalanan talaga, na yun. Pero alam mo hindi ko talaga magets dito talaga Popoy. Ang hindi ko talaga kinaya dito yung namatay na nga yung anak ni tita ni Aling SP uh-huh. Ah. pero ang inisip pa rin niya hindi na ang anak ko ang may hawak ng Miss Madriaga. <laughs> Ikaw na ang papalit. Pinatatawa lang po namin kayo. Sharing lang. No. Yung pang inisip ng nanay, patay na yung anak. <laughs> Hindi diba? naman, eh, yun naman yung mga kwentuhan na lang naman sa burol sa naman. Sa burol, na. sa gitna ng burol. Kasi naman, sa gitna ng pagdadrama, yun ang concern ni Mudang. Uy, hindi naman yun ang, Mudang. Gusto hindi naman yun yung, yung ano corona. Ano niya, hindi naman yan. yun yung pambungad niya. Ay, ito na ang bagong Miss Madriaga. Hindi naman ganun. Yung Miss Madriaga na isang, na lang din. Na isang street lang naman na may sasampung ano lang, <laughs> kabahayan. Sharing. Oo, oh, oh, ayan. At uh, sige, pero maraming maraming salamat din at uh, kahit papano si uh, Tita SP Ayan ay nanay nga ni Rowen eh, napatawad na rin itong si uh, Pia. At and of course, maraming maraming salamat syempre sa sumulat ah, mm-hmm. ng uh, ng liham ni Pia. Ang Maram- pinakamalaki nating uh, writer Correct, dito. napakalaki niya hindi po siya magkasya dito sa aming uh, opisina si Mike elepante. <laughs> Ayan at uh, syempre ang ating editor naman na ah, si ah, Benji Gilab. Ang gumanap na Pia, si Kenneth Ancero. At ang gumanap na si Lloyd, si Dan Cabushon. Ang nanakot sa ating lahat si Rowena, si Cindy Basena. May sasabihin ka ba sa nanay ko? Mm. Ang uh, gumanap naman na si uh, Nanay SP na concern na concern dahil uh, <laughs> si ano na nga si Pia na ang uh, Miss Madriaga at hindi na ang kanyang anak Correct. ay ginampanan ni Jamie Rubio. At ang gumanap na extra na may tigda 20 pesos <laughs> sa kanilang uh, pag-extra, si Simon De La Cruz, Mr. Right, and Owen Villaflor with a total of 60 pesos. <laughs> Charing. Ayan, nako, maraming maraming salamat po sa inyo. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin, dito lang sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life.